Euh, Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu alə Rasulillah. Əmmə bə'd. Əziz euh, qardaşlar, mən euh, inşallah tüm qardaşlarıma müraciət etmək istəyirəm. Bir qardaşımızla bağlı İlqar adında qardaşımız Allahın izindən müayənə gəlmişdi. Onurqa sütununda və həmçinin çiyin sümüklərində problem var qardaş. İki dəfə əməliyyat keçirdib və həmçinin e, çiyin e, sümüklərinin bir-birini yeməsi e, və bir-birini əzməsi nəticəsində qardaşlar böyük problemlə əmələ gəlib. Onun üçün istədim qardaşlara müraciət edeyim və həmçinin yəni bu elanın səhliliyini Allahın izindən özüm şahid olduğum üçün və həmçinin qardaşım bizimlə burada bir qəsəbədə yaşadığı üçün, yəni bu halın şahidi olduğum üçün istədim ki, mən də qardaşlara müraciətləyin ki, yəni elan səhihdir. Yəni qardaşımız Bakıda tibb müəssisəsində deməli yoxlanışdan keçib və orada burada yəni bu əməliyyatın icra olunmadığını dedilər həkimlər. Ondan sonra deməli həmin sümüklərinin şəklini Türkiyəyə göndərdilər və Türkiyədən xəbər gəldi ki, orada bu əməliyyat olunur. Və qardaşın müalicəsi üçün, yəni əməliyyat üçün e, böyük bir məbləğdə e, pul ehtiyac var. Onun üçün istədim ki, qardaşlarıma müraciət edeyim e, ki, yəni qardaşa kömək edək, yardımlaşaq, yəni kim nə ilə bacarırsa. Çünki Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm hətta deyir ki, yəni yarım xurma ilə olsa belə cəhənnəm odundan özünü qoru. Hətta yəni qardaşlar, burada mühüm olan kiminsə maddi yardımda bulunması və maddi yardım etməsi deyil. Ə, qardaşım üçün, yəni bizim üçün ən önəmli olan duadır. Allah subhanahu taala onun şəfasının istənilməsidir. Lakin səbəblərdən yapışmaq dinimizdə var, caizdir və bizim əqidəmizdən də qardaşdan 17 min dollar məbləğində ə, pul istənilib. Onun üçün istədim qardaşlara müraciət edim ki, qardaş Allahın izni ilə tanıdığımız yaxın ə, qardaşlardandır şəxsən özümün tanıdığım və illərlə Allahın izindən bizimlə olan ə, e, qardaşlardandır. Onun üçün istədim qardaşlarıma müraciət edim ki, ə, e, qardaşa kimin imkanı varsa yardım edək. Hətta kiçik məbləğ olsa belə qardaşlar, yəni onu haqir görüb, yəni kiçik görmək lazım deyil. Allah Rasulü bizə bir xur, yarım xurma ilə cəhənnəmdən qurtarmağı deyibsə belə, ə, e, kiçik məbləği də yəni ə, xeyr verməyə ehtiyac yoxdur, yəni. Allah razı olsun qardaşlar. Barakallahu fikum. Və əlaqə saxlamaq istəyənlər qardaşlar 070 200 70 96 96 nömrəsinə bizim məscidin imamıdır. Mansur qardaş onunla əlaqə saxlasın. Allahın izni ilə o özü ə, kim kömək eləmək istəsə ona gəlib görüşər. Salam əleykum və rəhmətullah.